Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում ինչ միջոցառումներ են իրականացրել ԼՂ շրջաններում βέρքահավաքը անկորուստ կազմակերպելու համար։ Բարգամներ, ինչպես տեղյակ եք, օրերս ԼՂ կառավարությունում տեղի ունեցած խորհրդակցության օրակարգի հարցերից մեկը վերաբերում էր βέρքահավաքի կազմակերպման աշխատանքներին։ Ցավոք ոչ բոլոր շրջաններում են հայտնի իրադարձությունների պատճառով կարողացել ժամանակին կատարել գարնանացանը, ինչպես նաև βέρքահավաքի նախապատրաստական եւ հակահարդեհային միջոցառումների հետ կապված աշխատանքները ըստ Մարտակերտի շրջվարչակազմի ղեկավար Վլադիկ Խաչատրյանի Այսօր ացանում ենք որոշել դինարդար հարուստ 23 հեկտար անվամիջակ մաս սպասեք։ Մնացած կարևորական մոխրանացելա ես չանդրադառնամ։ Դա Վանասանի հայտարարների ուշանտոված է եւ ապահովված է, սպայի դուրսան ունենք 1050 հեկտար գրանցան հետ, բայց հասարակ ցանց իրականացնել 505 հեկտարի վրա եւ աշխատանքները շարունակվում ծովամախնդի ուժ է։ Երկրորդ նաև մյուս ուր արդեն պիտի ակարդեհայ երկերավաններ մրայքների ուս ներկայացած Ինչու շրջվարչակազմերի ղեկավարները ժամանակին հայտեր չեն ներկայացրել։ Անցած անգամ ասացի հայտերը ներկայացրին։ Երեք նոր սկսել են հայտերը տալ։ Բարոն Մոկրայան, հայտերը ո՞ր է։ Դե մասը դուք դուք առաջին եկան, բայց շրջվարչակազմը Կառավարության որոշումը արդեն կա։ Առանց ծեր հայտերի որոշումը կա, այսօրվանից ֆինանսավորումը սկսվելու է հակարդեային հետ կապված վերջում այդ թեման առանձին ես անդրադառնալու։ Բայց հակարդեային ուրիշ ինչ խնդիր ունես դու։ Իսկ գերի կուտակման խոչընդոտներ կա թե չէ։ Իսկ այդ ուժան վերջում սկսել, որ հա։ նոր-նոր է սկսալ ասենք գերի կուտակման հարցերը, մաշինարալ յուրաքանչյուր դեր հաշվի բայց այս բանը ստումած է պիտի շուտ պատրաստենք երկերի հատված արդեն դա է եղած համարյա նույն վեճ ստումած ամսի մեկից շատ հավանական է բյուջեի հատված ու մենք գարեգոց Գեորգյան քոննել մեկին թե ավելի ուշ մեկից 5 բանը մինչև 5 Մարտունու շրջվարչակազմի ղեկավար Կարեն Թոմասյանը նշեց, որ հողի մշակի պակաս կա։ Այո, պետք է պաշտպանել հայրենիքի սահմանները, սակայն կարելի է հերթափոխերը ճիշտ եւ ժամանակին կազմակերպել։ 13000 հասարակական դեպքերման երկրորդ շրջանումը աշխատանքները կազմակերպման։ Այդ կապակցությամբ ուրեմն դեպքերական հետևողների մասնակցելու համանուն հերթապահություն որպես նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնել տեխնիկայի քիչ կար։ Ավտոմեքենաները առնվող ուսումնասիրվել է 216 սա հա, կինոմեքենայա կարող դոկտոր կաբեր դեպատոպը։ Նրանցից 46-ն անդրգված, այսինքն Ամնացածը ազատ է այսօր։ Շատ լավ։ Ստեղ մենակ մի հատ համ ենք, դա սոցիալնակնա, որտեղ խնդիր առաջանում է բարոդը, երկու արոտի խնդիր կա։ Ցուցակը կներկայացնի, թող խնդիրը։ Ցուցակը կներկայացնի, դա միշտ կա։ Իրեք բարոդը այդ մասը հարցերը կասվանի հետո կապված խորհրդանիշների հետ նրանք 18 խորհրդանիշ սակինա ոնստա ազատման հետ չկա որովհետև երկուսն ազատված են որ ասենք այն 5-ցեք ազատվածը 5-ցեք այն հիմնական խորհրդանիշներն են գիշիցե գիշիցե սա Ղարաբաղի հա նորմալ է ոչ նրանք ազատ են հա այդ խորհրդանիշներն են նույնպես 28 Պրոֆեսորեն տեխնիկական առումով կոմբայների նախապատրաստ մասշտաբները վերջացնելու ցուցում մեր պետության պատրաստակները դերքարում։ հա։ Նույն դերքարում կան հատեսոն միսիոն էքսեն։ Շատ լավ, կոմբայների, այդ հին կոմբայների վերանորոգման <coughs> հետ կապված փոքր վարկավորումներ կատարելու հաշվի կան բայց չափի մեջ լիժո լավ հասկանալի բայց այստեղ ընդ է որպես ժամանակին եկող շաբաթվա մեջ կապահովել։ Երկու շաբթի, երեք շաբթի, չորեք շաբթի ապահովել։ Ստացված 1261 հեկտար, բայց քանվածը 600 հեկտար։ Հիմնական ցանկում եւ դերակատարում արտասորենը եւ արևածաղի երկրպասորեն ինքնասուն հետո։ Մնաց այս կուլտուրան հիմնականում բանդարապաշտոնային կուլտուրաներն են, տրակտորը նշուս է տալու։ Պարոն Թոմասյան, ցանվածը աշխատեցիք արագ վել լրացնիք, լավ։ Դա արդեն խնդիր առաջանալու, որովհետեւ հիմնական հայտ ներկայացածերը իգիպտացորեն մասով սերվել, այդ իգիպտացորեն սերվել։ Թոփոխին եգիպտացորեն կամ Թե ջուր չկա թող արևածաղի փորձի։ Ես տեսիկ։ Դուրն այդ քննարկեցի։ Դե մենք հողը պարապես թողանից 6-ը եւ։ Դասորը լրացարանում նախարարը ճշտեցի ցավ Նիկելյան ստանան։ Նախագահական մասով աշխատանքները իրականացվել է 50 հեկտարով, նախատեսված 300 հեկտարից։ Ես որը շարունակում աշխատանքեցի լինասել Վենեսուելա։ Հետո մի ման վարչապետը մի ման փայս աշխատանքները իրականացնել, աշխատանքները դա ընթացքը մեջ առած չգիտեմ, քիչ դերադրման դերադրած Քաշաթաղի շրջվարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանը հիմնականում գոհ է Գառնանացյան աշխատանքներից։ Քաշաթաղը միշտ էլ սերտկապերի մեջ է Սյունիքի մարզի հետ։ Բնականաբար Բերքահավաքի օրերին կապն ավելի կամրապնդվի։ Բարոմացել է Քաշաթաղի շրջանում 2015-ին կատարված 15861 աշխատանքն ընդհանուր դաշտը նայել նորմալավիճակը հիմնական գիտեք մենք հունդուզակարամենցունի կլիմատի տեխնիկաներով նախնական պայմանավորությունների համաձայն մոտ 40 տոմբային տարվա մեկենաներով գառնանցան աշխատանքները կատարված 1780 հեկտարի վրա Որտեղից են իջել։ Սյունիքից են շատ։ Շատ Հավանից ռումբաց բնակիչներից դիքերում եղատվաներից ահագին մարկազիտի մոկայի հնարավորն հիմնադրամը կամ այդ գործը կատարել կապը իրանց էր որոշել։ Պարոն Խաչատյան, թեթևացնելու, այսինքն ահագին մարդ այս 3 օրվա ընթացքում ազատվելու է հերթապահություն։ Հարավային կամ ամեն ղեկավարների հանենք իրենց ուղղ կազմակերպ։ Խոտի հնձեր սկսված է խոթարք արդեն լավ է սկսում։ Ասկերանի շրջվարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գրիգորյանն ասաց, որ շրջանում արատ բերք կլինի, այդ իսկ պատճառով շտապել են օր առաջ ավարտել բերքահավաքի նախապատրաստական աշխատանքները։ Սակայն Ասկերանի շրջվարչակազմի ղեկավարը խոսեց մեկ այլ հուզող հարցի շուրջ։ 11 հազար պաշտոնացան նորմալ վետ սպասում, եւ դարով իր գարանցան հետ կապված է, որ 1000 հեկտար հերկ ունեկարած, ուսովորության 1400 հեկտար ցանկ ունեկարած, եւ մոտավորապես մինչեւ 1000 հեկտար, 1200 հեկտար սերմնակ սպասված է իրանական գարմաններից ելնելով ընդհանուր շրջանակների նորմալ հոդի հետ կապված ներմտանան թաղամասը հայերով հեկտարը մենք լավ խորտա միշտ է թողնային կայանի ասենք կյանքում մասին դա օդեր կապված դեպք։ Եվ ճարաշը նշվեցինք բոլոր մտերդները և մահացուր և այլ և այլ, իսկում ամբոր ժողով պատրաստում։ Ստեղ պիտան կարևոր միակ խնդիր է, և մենք կնում ենք ներկայացում ամենակարևոր առաջի հարց։ Ինչեր ես գնայիմ, դե ես իմ կարծիքս, ինչով եմ վերցնեմ, եթե արդեն ասում եմ մահասում, հնաց եկավացի բերել շուտուցել է 500 դրամ ամուկ մասն ընկերունյան, դրամոսը ոչ մի հասուր չի հանձնել։ Ես գնային քաղաքականությունը միջև չի լինի, առաջի հարցը յուրաքանչյուր բոլորի առաջի հարցը պիտի գնային բարձրի որից հետո մեր ժողովրդի դինամ Սերգեյ Թուրքո ես քիզնատ համաձայն չինի, ասիմ խե։ Որտեղ մեր Ղարաբաղում մթերող գները միշտ ավելի բարձր է լինում, քան Հայաստանում։ Մտգլխավոր սպառողը օրինակ եմ ասում, այս փուլում հաշվին պաշտպանության նախարարությունն է, բանակն է։ Բանակը ասում է ինձ տուեք, ես իշ գնո։ Հետ կամուք հումքի գինը սա է։ Հայաստանում սրանից ավելի էժան են տալիս։ Պատճառը 1 ԽԵ մերուն հրաժարում, կազմակերպչական աշխատանքի բացակայություն։ Հատե իմ ասածս, ռազմակինամ 20 կիլո քաղում, մինչև պիրումում հսցունում տրմած ծրի։ Բայց եթե մաշինը տաս, կազմակերպիս, այդ աշխատանքն թեթևացնես, Յուրան հտե բավարար եկամուտի աղբյուր ատանուական տա։ Կազմակերպչականը մոնիկ մոտ խնդիր։ Սովորական պենասի Մոսկվա մթերող հիմնական վաճառող կազմակերպությունից մի տասում մեր արցախուրույթի հետ աշխատեիս հələ հրաժարվավ աշխատում խե ասում այ ընկեր այս նույն ապրանքը ձեր կողքին 200 դրամա պոպոկի մուրաբան նույն պոպոկ դա մեր կողքի հայաց օրինակ եմ ասում Ղարաբաղը տամա 400 դրամ մեր կողքին 300 դրամա Երևան իսկ ձեր կտամ է խե որտեղ նույն պոպոկը մեր կողքին ավելի թանկ ընտան աշխարհը մրցակցության Իրանա հիմնած կարըմ չեք մրցին որև հետև ամեն ինչին թեն գնում կոզում բայց խրեգի տանք անվորակը անորակը տանք կազմակերպեցիք այդ պրետենզիա այդ ներկայությունում գնային բամուքին ունի 1000 պրետենզիա ինձ ներկայացնելի։ Կինամը Երևանը պամիդոր պիրում ստող ընդունում, այդ նույն պամիդորը, այդ նույն եղանակային պայմանները չի, Արցախրոտը Երևանից է պամիդոր առնում։ Լոխասել է տան, այդ խեին Երևան կարող է այդ գնավ տան։ Մերուկ չէ, գնավ տամ չէ։ Սա է մենք ինչ են ինք մրցակցության մեջ է։ Գնի թեմ բյուջեն չնայ ես ասել։ հա։ Ես ասանում եմ, ուզում գինը իմանալ։ Հետո որոշում։ Ինչ գինը։ Ինչ գինը։ Խնդրեմ, պարոն Աղաբեկյան։ Ես ես թեմ բյուջան քնչում շնորհում հազարի մնացածը, ես տրամը կազմակերպում երկու տոննա մնացածը ծրի տուաբանական, հարցը տրամ չի, բայց ժողովուրդը նման հարց տանում, ու ինչ պատասխանի ես ուզում եմ ձեզ ասեմ, որ գինը այս կաբինետում չի որոշում, գինը որոշում է շուկա, մասնավոր օրինակ բերեմ, հոնի չիրը գինը սկսել է 2500 դրամից, տային ավարտվել է կիլոն 10000 դրամ դոշավը սկսել է 1200 դրամից մտելումը, ավարտվել է լիտրը 2000 դրամ։ Գինը որոշում է շուկան, ընկերներ, գնի հետ կապված այսօր Արցախի պետական քաղաքականությունը գնի հետ կապված։ Միայն ուղղորդում ենք հացահատիկը։ Անաղաբեկյան, ձեր չի տամ, անին վեճ։ Գինը հայտարարվելու է, ասեք, կազմակերպեցիք, ձեր խնդիրն է, ժողովուրդ, ես դրա հետ եմ ասում։ Եթե դու մաշին է տաս, Kömək yanis, բենզիններ հələ պատրաստում տան։ Ասում են քինաքաղ է բերհազնե։ Ինչ խնդիր կալի, այսինքն ինչքան պիտի ինի գինը ցածը, վեր ինքը ասե ինձ ձեր չտա։ Մենք տանը ավելի լավա տանը նստածինի, քան քինա 5000 կամ 7000 կամ 3000 դրամ պիտի տոն։ Մուք հասկանում, նշեցի, որ խնդիր ունենք, խնդիր ենք ունենալու։ Գոնե սրանով մեղմացնենք սոցիալական վիճակը։ Ղեկավարչապետ Արայիկ Հարությունյանը այսպես ամփոփեց խորհրդակցությունը արդեն համապատասխան տեխնիկաների հետ պայմանավորվել, այսօրվանից զուգահեռ սկսում ես աշխատանքներ վարչական ղեկավարների։ Իրանք իրենց հակահարդային պլանները թող ունենան, համագործակցեն շրջանի վարչապետները ձեր պատասխանատուներն, ձեր կետերը ու այդ տրակտորներով իրանք իրենց հետ աշխատանքատան դուք ծծոտեն։ Բարեկամներ դուք լսեցիք ինչ միջոցառումներ են իրականացրել ԼՂ շրջաններում βέρքահավաքը անկորուս կազմակերպելու համար վերնագրով հաղորդումը։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլխանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։